บุ๊กทูหกสิบหกเซสันตาเซยเซันตาเซยสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่ง pronomi possessivi uno pronomi possessivi uno ผม ของผม Io Il mio La mia Io, il mio, la mia. ผม หากุญแจของผมไม่พบ Non trovo la mia chiave Non trovo la mia chiave. ผมหาตั๋วรถของผมไม่พบ Non trovo il mio biglietto Non trovo il mio biglietto. คุณ ของคุณ Tu Il tuo La tua Tu, il tuo, la tua. คุณหากุญแจของคุณเจอไหม Hai trovato la tua chiave? Hai trovato la tua chiave? คุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหม Hai trovato il tuo biglietto? Hai trovato il tuo biglietto? เขา ของเขา Lui Il suo La sua Lui, il suo, la sua. คุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหน Sai dov'è la sua chiave? Sai dov'è la sua chiave? คุณทราบไหมว่าตั๋วรถของเขาอยู่ที่ไหน Sai dov'è il suo biglietto? Sai dov'è il suo biglietto? Te, con te. Lei, il suo, la sua. Lei, il suo, la sua. Ngân con te hai. Il suo denaro è sparito. Il suo denaro è sparito. และบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วย e anche la sua carta di credito non c'è più. E anche la sua carta di credito non c'è più. เรา ของเรา Noi Il nostro Noi, il nostro. คุณปู่ คุณตา ของเราไม่สบาย Il nostro nonno è malato Il nostro nonno è malato. คุณย่า คุณยาย ของเราสุขภาพดี La nostra nonna sta bene La nostra nonna sta bene. คุณ หนู ของหนู Voi Il vostro Voi, il vostro. เด็กๆ คุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหน Bambini, dov'è il vostro papà? Bambini, dov'è il vostro papà? d e ็ d e ค kun mè kong nu yu ti nai? Bambini, dov'è la vostra mamma? Bambini, dov'è la vostra mamma?